بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام zai yi bayani yau a kan ɗalibi ya girmama san daraja ilimin da yake samun abin da yake karanta karantarwa sannan kuma darajan waɗanda ke samun ilimi daga gare su shi ne farko sai malam ya ce ma wasala ma wasala illa bil wato da magabatan in za su tsaye yaran su karatu za su duba cikin malamin wane ne ya fi dacewa su ba ilimin kawai suke duba ba ilimin da kuma ladabi da nasuwan malami shi ne sai su cewa yaron su in ka je kafin ka fara tuban karatun shi ka fara duba halayensa da kabilansa masu kyawu ka ladabci da su gabanin ma bai 就会呢，就得看。عندنا ما ما وصل من وصل إلا بالحرمة ما وصل بيكيمة من وصل وين بيكي وصل أسد الزوار zuwan dai akwai inda za ka ba wanda bai kai ko kuma ba wasala mana wasala wanda ya kai bai kai ba illa bil hurma sai dai da sanin hurmi da darajan abin da zai yi ba ko ya yi ɗiba da kara ganin ma sakwafa min sakwa wanda ya fadi bai kai inda ya kamata ya kai ba bai fadi ba illa bi tarkil hurma sai da barin hurumi da darajar wannan abin da yake nema da waɗanda suke ba su ba suke ba shi fa illa hurma ita girmama abin da sanin huruminta khairun kira abin da yake ne ka san hurumin abin sannan kai koyi da ita khairun ita tafi min ta'a akan biyayya kawai kenan yanzu qur'ani da sunna munafukai me yasa suka zama munafukai Sabida su ta'a ne kawai zahir amma babu ta ciki babu wuro haka yahudawa waɗanda suka shiga cikin musulunci saboda su yi barna a zahiri ne suke sallah da azumi amma ta ciki ba ku suke yi a nan abinda malai ke nuni ka san darajar abin ka karba sannan kai aiki ita ce tafi dacewa ko kuma ita ce ma alkhairi akan kawai ka karba abin ka da dama alhali baka girmama abin ba ko kuma baka girmama mutanen da suke baka abin ba ji wani bayanin ba ta ce ala tara shin ba gani ba annan insana shi dan adam ma la ya masiya ba zai kafurta ba sabida sabo ne kawai ba sabo ce kawai za ta sa mutum ya kafurta ba ba inda ma ya kuru bistifafi ha gurin raina abin da yake nan laifin nan ce raina abin laifin ita ce yanzu misali in an ce shan giya haramun hmm? in mutum ya ce ah, ya za a ce shan giya haramun ya girma maganan ne saboda rashin wani zai je ya aikata ba wani kuma an ce mai giya nan haramun za mu bari amma yana sha a zama ce ya girma ma ban ko bai girma. ba yana yi wancan kuma ba mai girmama gaba magana ma istakhaffa ne to istighfar rashin sanin hurman ne ai ta sa ya kama kenan yanzu mala yana buga yana buga maka misali tana neman ilimi ko kasan darajar ilimi na daga cikin sanin darajar ilimin sanin darajar shi ke karantar da kai cewa makaranta na islamiyya ko a boko ne ko a gida ko a unguwa ko a gida jona bayani wannan kamar introduction ne na yanzu in misali kai ka da makaranta ka ɗiba yara ka ɗiba malamai so a cikin yaran da malaman so wane ne ya kamata ka girmama kai wadda yake kai ne shugaban makaranta hmm? malaman sannan ka nuna yaran cewa waɗannan malaman sun fi ku amfani ba ko amma yanzu a private school ya ke nuna ake yaran waɗannan malaman kun fi su saboda malaman cin kudi suke yaran kuma suna kawo kudi ba saboda wannan ne kuma yaran suka raina malaman saboda ya ga malami an kore shi saboda ya yi wa wani yaro tsawa ko duka amma bai taba ga an kori wani malami saboda wani ɗalibi ba a makarantarsu to ba dole da raina maka wayo ba shi mai makarantar mazaice nan gaba ba duka ƙarfi wawa kai da ba yi maka duka ba kagi abin nan kai karatun makaranta zai yi ne karatun da yau ake yi dama ita ce salon karatun za ta canji ne ba shi ya sani za ga mutum zai je ya yi karatun amma in ya fita ruhin karatun ba saboda ne malamin da yake karantar da shi ba shi da kwanciyar nasuwa a cikin zuciyar shi baya jin wannan yaron yana girmama shi to zai zuba zai sa albarka ne ko kofa zai yasa wasu za su yi karatun karatun ba albarka mai yasa babu tsofa na albarka na malama yasa kai ko a makaranta primary ne secondary ne diploma ne kakar yana malamai wayo sai da rashin lalabi ne mai yanzu ko digiri yaran da suke digiri da diploma an kaga yadda suke maganganu kan malamai za ka yi mamaki ba wasu mafi da kanka za ka ce abin da ba za ku daina ba malamin ku kuna yi mai zagi ko ba ka wani kenan sai ka hada da hakuri ba duk da shi wancan da akwai abubuwan da ya kamata a tattauna tsakanin sai an yi balance tsakanin malaman da ɗaliban bacan to mana yake ta'zimin ulama girmama malaman farko ya ce abuka fi dini mahaifinka a addini huwa man allamaka harfin shi shine wanda ya karantar da kai harafi ma mimma tahtaju ilayhi fi dini cikin abin da kana buƙatar sa a cikin addini ka. to now ita rai da gangan jiki ba iyayen za su ba yawon abinci su ba shi ruwa su ba shi magani wani duka amfani na gangan ruwa daban malamin zai ba shi abinci na ranar ne ran ita ce asalin ka kai ɗan shi ne ba afirin ilan nafsi wasu takmin faba'ilaha fa'anta da ruhi labin bisni misali wannan ruwan kikar bursi ya ce afirin ilan nafsi ka ba da hankali ga ranka استكمل فضائلها كنيمي فللولي وترجولي نرنك سوشيكا فأنت كيد الروح لرنك ليفا da abisis ne sabu ba da gangan jiki ba ne ba to wanda yake gina gangan jiki da wanda yake gina rai wane ne yana yin asalin abin da ake bukata wanda ke gina rai ne ko ba ba ka nemi kudi ka siya gida ka siya mota ka siya wannan ka siya wajen wannan duka nemi ne kana gina gangan jiki ne neman ilimin addini sanin sallah da azumi da ibadoji wannan gina rai ne wadda in ka mutu ita ce abin da za ta yi maka amfani kuma a lahira ita ce za ta yi ta nuna asali ƙaidin yaya darajar ka take shi ya sa ne yanzu a duniya in kai ka kasance neman kurin ne kawai ka saka a gaba ba ruwanka da ilimin addinin tokarin na akwai alamun ƙira za ka zama muflis a lahira kenan wadda ba shi da ba wadataccen mutum ne ba a lahira ko haka bane saboda haka kai din eh, kasancewa ran ita ce kai da yawa an kaga mutane a yanayin su take sun ba da wato sun ba da muhimmanci akan gina gangan jikinsu da kuma gangan jikin ta ji daɗi fiye da sun ba da muhimmanci a kan ransu da samu nasuwa a gobe ranar kiyama kuma su samu daraja cikin aljanna yanzu mutum nawa ne ya yi boko har ya je masters ya je phd wani professor ne dan boko ne wannan ya yi engineering wannan ya yi physics wannan ya yi mass ko kuma har yanzu ba yana kokarin bari kos ka zaɗin nan sun ce wata biyu ne zan iya yi bayan zama professor ma yana yi conference ka zaɗin nan in na yi zan samu kwali kaza zan iya yi wai sirrin shi za ta yi kyau haka ne ba amma shi wannan mutum yin ka koma addini fa yayin yana neman abin ilimi addini ne kila ma music ɗin shi biyu ne ko uku wanda ya dan yi karatu ma fa kuma ya saya a nan zai ce a ah, an samu na sallah ko ba ka ba an samu na sallah kuma yana ganin a ah, larabci na aiwa zai yi ba zai yi koya da shi amma turancin ba ya kuwa ko bai fara amma lokacin da aka haife shi ya iya bai iya Daga wannan duka mai mene sharri ne na ka ba da muhimmanci ga gangan jiki kada ba ka ba da muhimmanci ga karar da gane wani bayani ba saboda haka in ba kai hankali ba wannan ayan da Allah ya ce wala kuno kan ladina nasu Allah fa ansahum anfusahum mutum ya manta da Allah mu kenan shi zai zama a rayuwarsa in ko an ce mishi mutumin kirki ma sallah ne kan yana ya cikin musulmi a masallaci azumi yana yi wani lokaci ya sadakan dari daya ko naira hamsin shi kenan ba abin da yake yi a cikin ba wannan ba amma ya nemi ilimi addini ya yi gaba fa wannan shi yana tunda da ya gashi na aliman yana yin yana ja musu sallah da aliman yana musu ah, faciya na wannan aure da suna shi limamai su gaisu yi abu masufa inda yin hakan duniya ne su da kudi su su yi ba kaga wannan mutumin menene ya faru ya manta da Allah Allah sai ya mantar mai da ran shi kasan Allah ya mantar da mutum ransa to ka sani mutumin nan ba zai iya tuna abin da za ta yi mai amfani a lahira ba daga wannan mutum ya shiga cikin sharri Allah ya tsare ji wannan ba saboda haka malam ya ce malami shine mahaifinka addini mai yasa da shi yana gina maka ran ya ce to bari ka ganan ita nuzhatun nazar imun hajar a yin da ya ce yuwaqqiru shaykha wa yubjiru shi mu'alliq ya saka nan ba sai a karkashin ya ce ya dace da ɗalibi ya san wa malami haƙƙinsa ya san darajarsa ya girmama shi tawus ya ce mina sunnati na daga cikin sunna da aka samu daga annabawa an yi waƙira al'alima ɗalibi ya girmama malaminsa saboda manzon Allah ya ce laisa minna man la Kabira na. wanda bai girmama na gaba wannan to bai daga cikin tabarkin mana ce babu kokonto a kan shi malami yana a matsayin mahaifi ne ya ma fi haka yake girmama shi yana cikin girmama ilimin ne su ce wa inna man nasu bi shi dama yin ɗalibai za gano su ne da malamansu ne kenan iya kokarin malami da iliminsa da ba da wannan lokacinsa da ya ga ɗaliban ne iya karatun ɗaliban haka ne kuwa shi ne inda ya kai karatuttukan da kake yi malamanka sun ba da muhimmanci akan ka samu ulumul alam sannan ka samu sauran ilimin sun himmanci su baka wannan kai maka ba da hankali to wanda yake yin wa'azi da kai da dole ne za ku shara wannan saboda kai gina ka ake yi za ka gino shi kuma ba wa'azi ne kawai yake zai gini zai gini ba kawai yana ga ana gini ne amma shi bai san ya ake yi ba kuma aka bai shi ne faman fama fama aman al'aishi in ba da yadda malamai mutum zai rayu wato da wa zai rayu daga shi ɗalibin وقد مكث ابن ya سنتين su ana rumar insha Abdullahi bin Abbas ya kai shekaru biyu tare da malamin sa Umar ibn Khattab yana tsoro wato yana jin ƙorgini ya yi masa tambaya fi mas'ala akan mas'ala ɗaya kenan Abdullahi bin Abbas yana da wata mas'ala yana so ya tambayi malamin sa Umar ibn Khattab amma saboda yadda aka karantar da su yanzu Allah ya musu ladabi yana ƙorginin ya tambayi sayyidina Umar har ya kai shekara ɗaya ko biyu matsala ɗaya yau in yanzu zai ce bari gobe da tambaya gobe yanzu zai je jibi har ya kai shekara biyu me yasa saboda sanin girman malamin haka sa'id ibn musayyib yace qultu li sa'd ibn malik radiyallahu anhu ce wa sa'd ibn malik inni uridu an ka kama da yace ina so ba ina ka tambaya an shay'in wa a ahabuka an ce wallahi gaskiya saboda Allah ina jin korinin ka akan tambaya haka muhammad ya ce ra'aitu abdurrahman ibn abi laila na ga abdurrahman dan abu laila da ɗalibansa yu'azzimunahu suna girmama shi sauƙunahu sun ɗauke shi a matsayin shugaba kamar yadda fadawa suke girmama sarki da ce haka ɗaliban suna girmama shi abu abdullah yahya ibn abdulmalik al-musili ya ce ra'aitu malik ibn anas ghayra marra na ga anas malik ba so daya ba wa kana bi ashabihi min al-i'zam lahu wa ya kasance ya kai makura ya ɗaliban shi suka girmama shi da rafa sauka sautahu sahu bihi a gurin karatu wani ya daga muryar shi sauran ɗarin ba su kan karka yi kuɗa ɗaliban fa suna yin haka shi ya sa isa da ramani wani kasim an ji muryar su a ɗan duniya ga irin abin da suka yi wa malamansu daga ne ba وكان إلى الأدمة ما وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم haka su ɗalibin a wancan lokacin in za su tambayi malamin su za su danganta malamin da ilimin mai su ce ayyuhan alimu ayyuhan hafizu kenan yanzu in ba haucin zai ce gata kaga nan ne za ka ce haka makalla kaga ne ba shi ne a garinku yaya ake yi wace kalma ce ake amfani gurin girmama malamai to kai da malamai kan zama haka kenan dole ne in kai ɗalibi ne mu'amalan ka da sauran mutane ta bambanta in dai da malaman ka ne kaga yanzu su in za su tambayi malami ma shi nan ɗan yi bayani sai sun nemi izini tukuna za su yi tambayan ba ko ba ka bane to yanzu a nan garinmu yadda muke abinda al-ustadu doktor yake fani ابن مالك جاء وقد يصير على من غلبة مضافا أو مصروما كالعقبة فوق هذا عندي أبوه من يسيكا الدكتور تكون لا يتناوى ما نستاذ الدكتور ينا يوم مغانا أكان ɗalibai na da suna ba su da dare kaga ne ba haka abin tafi amma yadda su da waɗanda ake ce musu wai su ne malamansu yadda suke ita ce ta jawo haka su dai ba su zauna an yi karatu yadda ya kamata ba farko dai wazi ake yawanci a gane wazi ne aka dauka a matsayin karatu inda farko aka bari na biyu kuma su suna ganin malamai na gida wadda suke karatun zauren nan sun sananta wurin ladabin ɗalibai shine wai akasin haka sai su suka saukaka sai suka fadi sai ga an kaga ɗalibi yana mu'amala da malamin shi sai ka rasa wane ne malami a cikin wane ne ɗalibi da kaga babu da daga a gurin karatu ma haka shi sa suna cewa shi doktor ɗin da waɗanda sun yi kama da shi waɗannan suna da zafi ba ka da kan garo ne kai ba yi karatu a gurin waɗanda suna da ladabi sun baka ladabi ba shi ya sa ne kana ganin haka domin kuna karatu a nan kun ce wannan karatu na ɗalibai hawasu waɗanda sun yi sani ne wani ba zai zauna ba ko sauraro ba zai yi ba wani ya zo ya zauna kun ce wannan karatun ba wanda zai zauna sai waɗannan sai ku zai je yi muku zage ce waɗannan mutane wa'azi ma suna hana mutum ko ba ga bane amma a makarantar yanzu ne ba za ka je ka zauna a class ne ka ce ka zo neman ilimi kuma ka faɗa ba in ji wani bayani ba saboda haka kai ɗalibi ne eh yanzu ga shi malami yana wucewa wani shi ba ɗalibi ba ne baya zuwa wa'azi wannan mutumin sakarai ne a baya cikin inda yana yadda mutane baya cikin aiko to in yana wucewa sai ga yana taba malamin magana sai malamin ma da ya san wannan ba ɗalibi ba ne ba sai ya sa ya ɗan yi mai hira su ɗan yi wasa ya wuce ɗalibin in ya ga abin da wannan wawan yana yi shi ma gobe malamin yana wucewa sai ya yi daga kai maka zama sakarai kenan abin da wani wawa yana yi kai saboda shi kana yi malam yana wucewa wani zai ce kasan waɗanda ba su karatu ba kuma su da karatu sai ya kira ka da wani ko arra ha ko ce akra haka ne wani yana zuwa karatu amma sai ya amfani da wannan kalmar yana maka magana kuna zaune guri karatu mutum yana so ya tambaya kai kana cikin karatu hmm? a karanta hadisi da ko kayi bayani kafin ka wuce na gaba wani zai yi maka tambaya a cikin karatu alhali kai baka saya ba saboda tambaya kaga wannan da na faɗa da na dazo duka dole ne mu ilimin mu yi haƙuri saboda mai to shi mutumin da yana maka haka bai san ba yi haka ba to za ka kama mutum a kan abin da bai sani ba to irin wannan lokacin ne muke jira sirri da mu faɗa kaga yau an gaya maka kaji ba shine sai kaga kai ɗalibi ne eh, ka san yadda za ka yi mu'amala da malamanka ka kalli abin da wasu wawaye suke yi da malamai kai ma kalli abin da suke yi mun ji wani bayani kasan wannan part karatu ne ma babba yanzu tare mu mutane wannan mun fasar muka dauka ga je ka kalli asali inda a ce asali ne aka dauka sai an yi shekara kafin a zama karatu amma mu garar da mu kawai mu samu wani guri ne mu sai mu dan yi bayani kenan mu wuce ba wai karatu littafin ne ba shi yasa muka dauke mu fasar mun ji wannan bayani ba tamam shine mughira ce kunna na haba ibrahim kama yuhabu amir yace malamin mu muna jin kwarbinin malamin mu kamar yadda mutane suke kwarbinin shugaba ayyub yace ya rajulu yajlisu lil hasan thalatha sinin ce wasu ɗalibai fa za su zo wurin hassan albasri basri har su yi shekaru ɗaiɗai har uku fala ya tsanuhu an shay'in haibatan lahu sai ba zai iya bude baki ce malam ina da tambaya ba sani da kwarjinin malam haka abdurrahman ibn harmalat al-aslami yace ما كان إنسان يجترئ على سعيد ابن المسيب يس مسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير yace ba wanda cikin ɗalibai zai iya tambayar sa'id ibn musayyib sai ya nemi izini mana ina da tambaya a lokacin tambaya in ya ce in eh, sannan zai yi tambaya ibn shahab az-zuhri yace jalastu sa'id ibn al-musayyib sitta sinina ni da sa'id ibn al-musayyib mun yi shekaru shida da haku rakabati rakaba rukbata yace abin nan gwiwoyina suna taba gwiwoyinsa لا أقدر منه على حديث إلا أني أقول قال يوم كذا قال يوم كذا فيتكلم yace in ina da tambaya ma ce ba zan iya yin tambaya ba sai ce ai yau an ce abu kaza an ce abu kaza in malamin shi ya ji sai ce ai abu kaza da kafa da ba haka bane ba kaza ne sannan ya ba shi jawabi abu asim yace mun kasance a gurin ibnu aun yana karantarwa kamar rabina ibrahim ibn abdullah ibn hasan fi mawkibihi wa huwa idaka yud'a imaman ba'da qatl akhihi muhammad فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون malami yana wucewa ne an gano cewa ne yana wucewa ɗaliban sun kasa su juya su kalle shi balle ka ji suje suje gurin malamin ka gane abin da ake nufi yanzu wani mutum ana jin kwarfinsa sosai don kai ɗalibin kana wucewa kawai ka yi misali da bafade ma yanzu fadawa masu jan hular nan in sarki yana wucewa ta gehen shi zai kalla da juya ya kalli fuska zai kalla ba in ya ga kafa ma zai ce wannan shi ne masu yi haka kuma haka bane to su ɗalibi a wancan lokacin su da malaman su ne suke haka yana wancan malamin yana wucewa ba za ma a juya a kan fuskan shi ba balle a tashi a yi aka kama akan lasan ko ba haka bane ka sa akwai abin abin mamaki ai a nan akwai wasu wanda suke karatu da dama akwai karatu yanzu kun ga nan ko akwai karatu ko wasu ba akwai ba akwai wasu wanda mun rufe karatu ina tare da doktor ne na ba shi labarin ya ce kaga abin da kake yi eh, dama an kace za ka za canja mutane wurin karantarwa ya ce sai ka yi hakuri za a ta maka ne a maya sai ka yi hakuri karatun da karfe ya bude mutane suna zuwa ba ya eh, yau da gobe za su fahimta to kenan duk haushin kan wani ne karantarwa ne kenan kai ɗalibin ba ka sani ba malamin kan mu'amala kai mai kaza kai mai kaza shi ya karanta ya gani ba haka ake yi ba to kai kayi abin ba haka ba ne amma to baka sani ba to ya za a yi sai an nuna maka ba ko ba haka ba ne shi ne wannan zamanin kana karantarwa ko a islamiyya ko a makaranta sai kayi haƙuri baka gani ba profesa bai ma ya zo gurin albani zaria a wancan lokacin ramatu na ya ce ɗalibai a najeriya ya ce ba su da kan gado ya ce ba su da gado ya ce duk malamin da yake karantarwa a tashirin institution wadda ba shi da blood pressure ya ce karya yake duk ya ce muna da blood pressure nawa na ɗalibai ya nan ai ka yi kayi digiri ko kwanwa ka sani dole malamin ya zama da dbi yadda ɗaliban suke a makarantun ba? Mun ji wani bayanin? haka an samu daga Abdullahi ibn Abbas yace wajadtu ammata ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda hada hayi inda hada hayi ne ransa ya ce duk ilimi daga manzon Allah sallan na same ta daga waɗannan mutane abubuwan nan wanda suke ransa fa in kuntu la'ati baba ahadin ina na kasance zan zo kofar ɗayan su fa'aƙir ba babi wurin jiransa har in yi bacci a kofar gidan malamin ولو شئت أن أؤذن أن يؤذن لي عليه أذن لي لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم da ina so in cewa wani mutum a yi mai magana gani na zo na san malamin zai ban lokaci kuma ya fita alhali ba zai ji haushin komai ba saboda ya san ni ina da dangantawa shi dangin ba kisa ce da ni dangi ne na ma'aikin sallam na san malamin zai tafi kuma ba zai ji haushi na ba kaman kai tambaya me yasa ne to ibnu abbas yake yin haka walakin kuntu abtaghi bi dalika tiba nafsihi kawai ina neman yardan malami ne yace mun ji bayani daga bulai ibn abbas sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-abadatu al arba'a yana ciki al-abadatu al arba'a nan ba saboda karancin shekarun shi bane karya a ilimin ilimin cikin sahabbai ba abu da karami akwai mata amma su a badiyatul arba din nan shekaru suna da karancin shekaru kuma suna da ilimi saboda wannan ne an ce musu al'abadiyatul arba abdullahi abdullahi guda hudu ilimin da ta kai amma kaga yadda suke da ilimin ba وعن أبي عبيد القاسم ابن سلام يقول ما دققت على محدث بابه قط يقول ني ibn sallam ban taba kwankwasa wa wani malami ko ba ba me yasa kamar kayi tambaya yace fi qawli ta'ala to ai Allah subhanahu wa ta'ala yace walau annahum sabaru da ce sun hakura hatta ta kuje ilaihim kai manzo ka fita gare su fa kana khairan lahum ai an alkhairi gare su yace sabida wannan aya ce ni ban taba kofa sa malami ko ba sai ka kuka abin nan kwatanta kanka da su ya kake kai da malamanka ko ba ka bane yanzu ga shi mun zo karatu ba ranar abin nan talata muna da karatu ba nan ranar talata mun ce ranar asabar za mu yi karatu na wannan littafi wanda yana da niyyar yanzu haka ba akwai da yawa wanda ba su zo ba ka a nan ne ranar talata da ranar laraba na ce duk ɗaliban da suke halartar wannan majalisun su zo wancan karatu wanda muke da hausa kuma karatun da bai in kaje gida gida kai hadda kafin sati mai zuwa a burin karatu da ce a matsayina na malaminka wurni na bayar wa dabai akwai wanda bai taba zuwa ba kuma yana zuwa sauran karatu to wannan sun yi da wannan muke mu'amala da su amma kai yanzu kai malami wannan zamani in ba ka da hakuri za ka karantar ne wallahi akwai wanda sun yi karatu wani kam shekaran ya cinye shi ya aske gyamun ce ni zan karantar da shi wannan zamani wallahi aske gyamun ya yaba ga shi baki ya shiga cikin yan abin nan mani wa ya jawo mai haka shekaran ne da ɗaliban gane wani bayani saboda aka kai ka zama da ladabi ko ma ranar da za ka karantar bayan ka samu yin mutum za ka karanta ka san yaya za ka bullo wa ɗaliban dole ɗaliban su girmama karatun su girmama kai malamin da kake karantarwa duk wanda ba zai ji maganar ka ba ba zai yi abin da za ka kama dama ai bai isa ka ba shi ilimi ba kaje ga malamai da yawa suna da yaje su karantar da shi amma dai kai baka ce ilimi duk a gurin ka ba kai man karantar da kai aka yi amma dai a gurin ka yi karatu ba ka bukatar yi karatu a gurin ka ba shi kenan ba ba ka bane ba to mun ji wani bayani saboda muhimmancin bayani ne muku kawo ta mala yace ce wa adabu talibi ma'a shi duba ɗalibi tare da malaminsa wa ustadihi wa muallimihi hiya ita ce Allah ya rushe a mamahu kar ya wuce gaban malaminsa ya tafi. wala ya jilisa makana inda malaminsa yake zama kar ya zauna a wuri wala ya fitari abin kalami inda hu fara magana a inda ake karantarwa malaminsa yana nan illa bi izini sai da izinin malaminsa kaga nan ma ɗalibai suna yawan kuskure kana karantarwa cikin karatu wani zai yi stopping ka yana da tambaya kuma ga wani wannan ba ba a cikin ladabin karatu da kana yi sai nan gaba ka daina kuma ranar da kai za ka karantar ma sai ka gaya wa ɗaliban ba haka su in da ba su sani ba ka gaya musu da hankali in tun da sun san jiko suka yi irin su ne wanda doktor yana musu sawa a gurin karatu kai wanda zai kai kankan yana wani abin gashi mutum da biyan shi ba ma na mai sawa me yasa saboda nan gurin karatu ai shi malamin babu ya yi karatu ai ko ba haka ba kai ba ka zo neman ilimin ba to in ka ce wannan malamin yana da zafi in ka gudu shi yana ruwan shi da kai yanzu shi ya shiga gidan shi bayan yana so zai yi rubutu ba abin da ya rubuta sai a buga a yi amfani da shi ba ko ba haka bane ba wala yaksiru kalama indahu kada ya wai ya yawaita magana a gurin malamin sa shine in kaga wani saboda shirme malami yana tafiya zai kare malamin ya mai wasa ya yi hira ko kai kana kallon shi yana haka ka ne to kai ka sani cewa kai ɗalibi ne kai da shi akwai bambanci a tsakaninku ba aka bane ba mun ji wani magana da kyau ba ka san yau akwai wani yanzu ya ji wannan magana kira ya san wannan hanyar ba da ni yake ba to da kai mana kuma gobe in kayi nan sai a canja yanayin da ake makatun da an karantar da kai kaji daga ita ce amfanin karatun amma shi ne sai kuma ku gane abu daya mutum ba karantar da shi ka fahimtar da shi ba ba zai yi kasartar da wani mutum a kansa ba jona ba ne ba wala ya tsaro shayan inda malalatihi in ka ga malamin ka ya gaji ko kuma ba shi da kwanci hankali a lokacin to ka yi tambaya kasan wani zai tambaya kuma wani tambayan da zai yi tambaya ce na rainin wayo ne ba tambaya ce na neman ilimi ba shi ne wani zai yi tambaya shi wannan ya san wannan abu kuma ya sani ba jana wannan ba tambaya ne tambayan ne ba shi ne ma da ya ce wa man ta'adda minhu ustaduhu wanda malaminsa wato ya cutu abin da yake da fita al'ada ita ce shugaba ba asali kenan zai wato ya sa malaminsa ya ji ba daɗi shi ne wani ta'aza min ustadu yi faramu barakatan ilimi to ba zai samu albarkar ilimi ba yana wanda yana cuta yana cutar da malaminsa cutar da malami kenan ko ka ba malamin haushi ko ka yin wani abin da ya baya su sai yadda malaman suka yi bayani kuma a ranka ma za ka yi kai malami ka ce wa ɗalibi don zuwa islamiyya na karantarwa ka ce wa yaro gori ka kawo hadda an bai kawo ba ya bi magana ba za ka ji daɗi ba bulala kake masa ba to kai kuma ka zo karatu kai kuma an ce maka ka yaro kaza ba kai ba an ce maka a sani ba yi ba hmm? to mutum ya girma in ya balaga in kaga ana mashi bulala to ya keta wani hurumi ne na Allah subhanahu wataala haka ne ba in kana zuwa karatu kana abin da bai dace ba to ya zai ya za a yi ai ba za a yi maka bulala ba shi ne sai abin wani hanya daban an yi an yi baka fahimta ba ko ka fahimta ka kibi saboda shi da akwai haka Allah subhanahu wataala ya saukar da Qur'ani ya aika manzo ya yi bayani da hadisai haka ma akwai wanda zai shiga wuta ba to haka kuma duk bayanin da kai wani sun ya sake yin abu da ba a so wani lokacin kuma wasu sun yabo sai karsa mutumin da yana karatu yana zuwa karatu shekaran shi hudu ko biyar shi ne yana irin wannan abin sai ka yi mamaki ai sai ka fara karantar wani tukuna bayan kai kai karatu ba ka fara karantar wata to za ka gane cewa wannan abin ba akwai aiki a cikin tabilai ne saboda karantarwa da kake yi kana neman kuɗi ne kana jira ne wani ya zai baka kuɗi ba in ajiriya da Allah malamin da suka karantar da mu gaba da ba su a bukatar kuɗi ba su a karban kudi sani da karanta ba nan gafi sun na suna karanta ba kenan kai ma ka karbar da gare su ne amfani karatu ya da karatu ne da manufa ko ba ka bane ai mutumin da yake arne wanda bai musulunta ba shine ake yin sa da hankali kare zai shiga da ko amma wanda yana neman ilimi saboda ya zama da ai daraja yake so to darajar ne za a zauna a karantar da kai ba kai biyayya ba ai ƙarya ne da dai an kore ka ai ka sai da za ka yi sallah ba amma dai karatun za ka yi sai kayo malamin biyayya da zai karanta su a labar shafi wa samin su shi da tuta halibin ilmi ka ga ɗalibai yadda suke da malaman ga biyayya ga malaman ga neman yardan malaman wani lokaci ɗalibai suna tafiya da malamin su kasan da garuruwa ne wannan karamin gari wannan babban kaza wani lokaci malamin da ɗaliban shi za su je wani guri sun san za su je wani guri ba cikin ɗalibin wani zai je da siya fura da sida sai zo suna tafiya an gari za a huta ba malamin ya zo ya zauna a ƙarƙashin wata wani ice sai ya kama fura ya sa a sukari ya kai wa malami Malami ya sha sai ce madalla kuɗin nan ku zo sai ya ba ku wani abu a cikin ilimin wadda da bai da ba ku ba haka ne sai ɗalibi in kana da ladabi ai ɗalibi da malami ko kamar jariri ne da mahaifiya ce mai shi misali yanzu jariri tunan yaya shi ya sabu na zai mai amfani ba sani ba ita mahaifiyar fa Ya sani da ɗalibi ma haka baka sa abin da zai gina ka ba baka san abin da zai ina ta gobe ka zama ginin ne ba baka sani ba wannan kawai ka yadda baka sani ba waye sani malamin da ke karantar da kai shi ya san cewa in ya karantar da kai kaza za ka fahimci kaza in ya karantar da kai kaza za ka fahimci kaza yana yanzu ni abin da nake karantarwa a rubuce ma akwai karfi na hau kaza ne sarku kaza ne adab kaza ne hadisi kaza akwai amma wanda ya zo yana maka wa za ka karantar da shi ne ina ruwanka da shi ne je ne ma kawai kai baka ce ilimin duka a ka ba amma dai kai ba ruwanka da irin wannan shi ne idan yana bayanin ba ka to akan wannan ne al'allama fi rusami a sharh na hilyatu talib ilm yace na daga cikin larduba mafi muhimmanci ga ɗalibin ilimi an ya tabira shaykhahu mualliman yalqa al'ilma minhu ya dauki malaminsa a matsayin malami ne mai karantarwa wanda zai karbi ilimi a gurin su gida daya za karba ilimi na biyu wa murabbiyan yalqa ilayhi al'ada mai ba da tarbiya ne wadda zai samu tarbiya daga malami abu biyu ne sai ya ce wa tilmidu ɗalibi idan lam yathiq bi shaykhihi in bai yadda da malaminsa ba fi hadain al'amrai ne al'amari guda biyu ne ilimin bai yadda ba ladabi bai yadda ba ko ɗayansu bai yadda ba fa innahu lam yastafid min minhu al-fa'idatan marjuwa amfani da ake nufata dalibi ya samu daga ilimi ya ce ba za a samu me yasa saboda kai ka karantar ka zo na kayi bincike ka zo ka karantar ka fassara wani yana ganin wannan abin ba aka yi sai ya je ya bincika tukuna oke ko ba ka ba shi ne ya ce kai ɗalibi ka zama haka ya ce amfanin da ake so ba ya ce da wata sa inda wani bayani ba? taba kun samu wani littafin mazi ibani ja'i'an mazi ibani ja'i'an littafi ne mazi ibani ja'i'an kuraye guda biyu masu yiwuwa an saka su wani guri wadda guri akwai dabbobi waɗannan kurayen da waɗannan dabbobin ya za su jama za a barna ko ba za a yi ba suna littafin kenan ma ni ba ni jayi ne da zai ka buga wannan littafin ne tarbiyya ce da jaran niyya da sauransu ne a cikin ɗalibai lokacin da doktor ya fara karatun shi na asabar a anguwa farkon littafin da ya saka kenan amma wani ya gani zai ce bari ba wannan manyan mutane da su zo ana karta da su wannan tafi. to ai kai kai abin da aka rubuta kake gani ba shi kuma me aka kwalwan shi ne farko ka samu ladabi sannan a karanta da kai ne ka gyara niyya sannan a baka ilimi ne amma wani ya gani zai ce waɗannan mutane to me za su samu a cikin wannan na ne wanda yake yin wa'azin amma ba shi da kankan shi da kan shi ba shi da tarbiyya nawa ne akwai shine wani in yana zuwa karatu ne wani lokaci zai ji abin da za su gyara mai za ta gyara mai hali shine malam cewa ta zama min ustaduhu wanda malaminsa yana cutuwa daga abin da yake yi yi haramu barakatar ilimi wani mutum da zai samu albarka ilimi ba shine kamar da muka faɗa a ce maka ka je ka kaza ba za ka yi ba ka yi hadda ba za ka yi ba ka yi kaza ba za ka yi ba to ya ce kai ɗin nan ba za ka samu albarkar ilimi ba wala yantafi'u bil ilmi illa qalilan ba zai amfani da ilimi ba sai abu qalilan ne ya an ba da labari annan khalifata haruna ar-rashid ba'atha ibnahu ya aika ɗansa ila al-asma'i ga asma'i ya karantar da shi ya karantar da shi ilimi wal adab ilimi da ladabi fara'ahu yawman tawadda sai ya gan shi wani lokaci malami yana alwala wa ya husilu rijilahu yana haka ne ba yana wanke kafarsa ibn harun dan sarki harun da subbul ma yana zuba wa malamin saruwa mana yana alwala kaga yayi da biko bai ba yanzu yau ne dan wani babba mutumin yana gani shi mai kuri in ya ga dan shi yana zuba wa malamin sa ruwa yana wanke kafa sa zai ce wani zai ce kai to yawan kaje kai ka sake zuwa an ce maka yaran bayi ne ko ba haka za su yi shi ya sa in kai ɗalibi ne ko kana karatu kakka yadda wani ɗan rainu wayo yana maka wayo kai ba mutum ya zo ya ce maka ka zo ka karanta na gidan shi ba to ka sani da za ka bullo mai in ba haka ba za su rina maka wayo irin su ne karshen wata zai baka zai doki dubu biyar ya baka tun da ne kai mai yawanci ne kuma ka ba da ba mutum ya mai da kai ba ka da abin yi ba yaya ka zo ka karanta da mutum alkur'ani muta ta kare ya zai baka dubu biyar wannan dan ma sai kun yi fada wani lokaci da irin wannan ne za ka karanta da yaran su su mutu haka mai yaran wanka da su kawai mutumin wato ya san darajar abin kuma kai din kai ne za ka girmama abin da kake yi waɗanda suke kawo kwafas su karantar da yaran su yaya suke kofa ana ba shi biyar ne ha yana karantar da master physics nawa ake ba shi kamar nawa kuma nawa za bayar na ko ashirin akalla za ba shi shafi kuma za ba shi ba malamin kur'ani ba dubu bakwai ko dubu biyar waye kai ka jawo wa kanka Hmm, da ka zo kaci an ce maka na da bai ka ce to ba fi sabila ba a'a shi fi sabila yake yi ne ba fi lai yake yi ba kawai ka gaya mishi ranka da dai abinda za a yi ka gamo mana da abubuwan yi amma tun da ka ce a zuwa karantar da yaranka za a karantar da yaranka alkur'ani mai kyau za ba su lokaci su hadda sai ka shigo zai yi magana ya fara tafiya ta kenan kenan ba a gama maganan ba in ya ce me ka ce a zo a yi rendering service ba eh, banture ne a yi bayan boko ba ne za a zo a yi rendering service sun fi kuma ba a yi sanyi an yi magana shi ma ka gyara fuskar karkasa abin nan dariya wallahi yi kuma. ya ce na za a biya to ba dai kurani za a zo a karanta da yaran ka ba ka yi amfani da siyasa sai ka ce to alkurani dai ka san ba wanda zai iya biya amma dai a bada koda ashirin ka fada Allah kakka ji tsoron fada ka fada ce hada ya kurani eh, za a bada dubu ashirin ka ce to kai da ba ka san gara ne amfani ma za a karanta gane ka kawai ka juya karbu da shi ɗan kun zama haka ba wanda zai abin da daina makowa yau to ustazai wasu an ce musu su karanta bokon sun ci ya yi sakandare ya gudu ko ba ta ba ya sakandare ya saya wani ya gama sakandare ma ya ce kai wannan kwasa da wahala ya ke bokon ko ba gaba ne su da ka kai addini kai bokon kuma ka zama waye kar wani ya raina maka waye ba ka ba mutumin da kudin islamiyya registration registering na ɗanka da biyan kudin wata ai daban-daban ne ai rajistarin ba karamin kudi ba ne ba ko mutum ya ce mashi rajistarin islamiyya nawa ne ya tambaya aka ce mashi dubu daya ya ce dubu daya yau shi ne kudi islamiyya ta zama dubu daya yanzu wannan yaran shi za su yi karatu gobe a sa mai wancan hulan zai yi ne sai da rahama allah shi ne ku ne za ku yi abubuwan yadda ya kamata za ku dole islamiyya ya yi zama kuna da tsari yanzu yawanci islamiyan da aka bude ka je ka gani kawai islamiyan aka bude ba rajista ba komai ba curriculum ku bude ya yi ina curriculum ɗin ku mecece ku su abin nan kuna so ku cimma shekaru kamar nawa za ku yi a nan gabanin ku ku samu naku kuna da terms and conditions kuna da wani lawyer ko na abin eh, volunteer wadda wani abu ya faru zai wuce muku gaba babu menene kawai zami an bude a ji a kara to ya za ku yi gaba ku zo kuna shekaran ku ashirin kuna islamiyya amma ba ku da ko fegi abin na mizan ce ko shibir daya ba ku da shi a akawun nan kuma ko dubu biyar ba duk kun cinye kuɗi jama'a ya za a ci gaba ne kagar me ta jawo haka mutane suna abu ne ba su da aims ba su da objectives ba su da manufa musulmi mara manufa kenan amma da ce kuna da manufa kun zo kun bude islamiyya shekarar ko ashirin ai ya kamata shekara ashirin jama'a ko gidan haini ne ya kamata ka samu koda wani guri karami a ce nan na haya amma islamiyya ka yi shekara ashirin kawai har yanzu islamiyya kake yi wannan majalin abu ne ya za su ci gaba ba inda za ka jini haka amma yanzu kudin nan na yadda da kuke kashewa a hakan kuma yawanci in je islamiyyar sun manya islamiyyar a zalimai ne su me yasa na faɗi haka yanzu ni na karantar da kai na kira ka na kira ka na kira ka na ce kai kira su na kaina kaina ban gaya maka a wata nawa zan baka ban kan faɗa ba wata ta kare zan baka abin da na ga dama shi kai kana jin haushi na saboda kaga na ni a matsayin na shugaba na shugaba na dauka abin nan dubu goma sha biyar ko ashirin na kashe kai kuma na baka dubu hudu ba dole bayan ido na ka sinima albarka ba ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane to irin wannan tafiyan ne za a ci gaba islamiyyar ta yi albarka wallahi ba za ta yi ba saboda malaman da kansu masu na Allah Allah kai yaran su albarka saboda kun cuce su ba kenan dole ne to ka duba na ita ce ka duba Najeriya wannan ita ce yanayin mu fa mu da nan kuma muna zagin shugaba ne mu ce an zalunce mu kai babba zalimi kai ba kaga wannan duk sharrori ne da bala'i wadda gashi wani a nan maki da haka ake mishi har yanzu to kai din karkar yana kanta farko kuma kana da niyyar kila kai din nan zaka kawo gyara a fannin ka ko ka tsaye ake kai yi bayani to kaji faƙala sai malami abin da sarki ya ce lahu ga malamin mu'atiban alhali yana abin ya wato mu'atib bai gida ne abin malamin ya yi ba kamar yana mai magana ne sabida gyara inna ma ba'athuhu ka na aika wannan yaron ne li mahu ka ba shi ilimi daya wa addibahu kuma ka ba shi ladabi abu biyu ne falimada lam ta'murhu me yasa ne za ta malam bakai mai umurni ba bi hanyar subban ma bi ihda yadayhi ɗayan hannun ya zuba ruwan ya rusu da rigi da kabil ukhra ya wanke kafan kada hannun shi ɗaya Ɗan wa dan sarki ne umar ibn abdul aziz lokacin da yake ci ma karatu haka malamin da ya lura da shi har zuwa masallaci ma malamin ya lura ranar da bai zauna a sabon gaba ba za ka yi kara gudun ubanshi ubanshi sarki wani lokaci bai zo ba malami ya yi sallah ya juya bai ga umar ibn abdulaziz a sabon farko ba sai ya aika baya wata farko ya bincike me ya faru ne jiya baka zo banganka a sabon gaba ba ya ce ana tace min kaina ne ana jara min kaina ne bayan yi wanka sai malamin ya rubuta wasiƙa ya aika a uban ya ce gashi nan kan yau bai zo ya na sahun gaba ba kuma abin da tasa gashi na wai ana gyara mai kai sarkin ya rubuta wasiƙa ya ce mashi in takardar nan ta zo gurinka a kira wanzami a mai a abin nan a aske kai gashin a aika mai gani ya ce kenan gobe in gashin babu muga kuma mecece za ta bata mai lokaci wannan shine Umar ibn Abdul Aziz da kake jin labarin shi kaji su Abu Hanifa da sauransu kaga yadda suke da malaman su ba kai kuma ranar da Allah ya kai ka ka zama da yaran ya za ka yi da malaman kai ya za ka girmama malaman sannan yaran su yi albarka in ji wannan ba mu sai a nan darasin mu na gaba an mu sai mu tashi kan su ya na su alkitab اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى الرجيم ربنا اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا يا الابرار اللهم انت العليم والخبير بما اللهم اهدنا واهدنا ويسر لنا سبحانك وتعالى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين